Tunaendelea na risala yetu Bulughul Amani bisharhi aqidati aqidati ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. Taalif fadilatu Sheikh al-Allama Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullahu taala na <clears throat> tulikuwa katika mlango unaoelezea kwamba aljannatu daru khuludi lilabrar aljannatu daru khuludi lilabrar kieleza mualifu rahimahullahu taala kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba pepo na akaiandaa kuwa ni nyumba ya milele kwa watu wema ambao ni vipenzi wake na akawakirimu katika pepo hiyo jambo zuri kabisa la kuangalia uso wake tukufu Allah subhanahu wa ta'ala leo tunaingia katika dalili tunaingia katika dalili mina sunna anasema ad-dalilu sunna dalili katika sunna yani dalili za kuthibitisha kwamba watu watamuona Allah subhanahu wa ta'ala peponi dalili katika sunna ambapo darsa lililotangulia tuliona dalili za kitabu kama vile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira kwamba nyuso za waumini siku ya kiyama zitakuwa zinang'aa wakiwa zikiwa zinaangalia zinamwangalia Mola wao kadhalika aya ya 26 katika surat Yunus Allah anasema kuthibitisha hilo lilladhina ahsanul husna wa ziada kwamba hakika wale ambao waliofanya mazuri watapata pepo na ziada. Hakika wale waliofanya wema Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa malipo yao ni kuingia peponi, na kadhalika pia Allah atawapa neema ya kumuona yeye baada ya kuingia peponi. Hapo ndipo ambapo alipoishia sharih katika mlango uliotangulia ambao ni aljannatu daru khuludi lil abrar kisha maneno yaliyofuata ya mtunzi ibn Abi Zaid al yakawa yanaashiria dalili katika sunna inayothibitisha kwamba waumini watamuona Mola wao siku ya kiyama anasema amma, amma al-adillatu minas sunna ama dalili katika sunna zinazothibitisha kuonekana kwa Allah siku ya kiyama waumini watamuona Allah siku ya kiyama fa fi dhalika ahadithu katika jambo hilo kuna hadithi nyingi minha miongoni mwa hadithi hizo ameleta katika sharh ameleta katika sharh حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه حديث يا صحابي جليل jina lake anaitwa Jariru ibn Abdullah al-Bajali Allah amuiradhi قال anasema Jarir kunna inda rasulillah sallallahu alayhi wasallam kunna tulikuwa inda rasulillah kwa mtume wa Allah lay, fi lailatil muqmira katika usiku wa mwezi au usiku wa mbala mwezi ambao ni usiku wa tarehe kumi na tatu kumi na nne kumi na tano usiku wa mbala mwezi wavuvi hawaingii majini katika usiku huu wale wenye kuingia usiku ha fakulna tukasema ya rasul allah ewe mjumbe wa allah hal nara rabbana yauma alqiyama hivi tutamuona mola wetu siku ya kiyama qal Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu masahaba hal tudhammun hal tudamun wa fi riwayah hal tudarrun bi ru'yatil qamari lailatil badri laysa dunahu sahabun imekuja riwaya mbili eh? riwaya ya kwanza hii hal tudamun ni riwaya ambayo ameitoa Imam al-Bukhari katika sahihi yake na riwaya ya pili hal tudharun ni riwaya iliyokuja kwa al-Imam al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao qala hal tudhammun maana yake hal yahsulu at-ta'bu wal mashaqqa hal yahsulu at-ta'bu wal mashaqqa hivi yatapatikana mashaka na taabu yatapatikana mashaka na taabu na katika riwaya imekuja katika riwaya nyingine tudharun hal tudarun maana yake hal yahsulu lakum tazahumun watanazu yatadhararu bihi ba'dukum ba'dha yani hal tudharun hivi yatapatikana kwenu nyinyi utapatikana kwenu nyinyi msongamano utapatikana kwenu nyinyi msongamano sawa utakao sababisha madhara baina yenu kwa baina yenu eh, baadhi yenu kwa baadhi yenu sasa msongamano unasababisha watu kusukumana, kisha baada ya kusukumana watu wakadhurika. Katika kitu gani upatikane msongamano au yapatikane mashaka na tabu? Biru'yatil qamari, kwa sababu eti mnauangalia mwezi ha? Tena mwezi wa, wa siku gani? Sawa eh? Lailatul Badri mwezi wa usiku unaoitwa Lailatul Badr yani usiku wa mbala mwezi tarehe kumi na tano mwezi upo katikati kila mtu atauona mwezi huo maana yake swali hili ni istifhamu linkari kwamba watu hawatopata shaka wala mashaka wala tabu wala hawatosongamana na kusukamana na kusukumana wakiwa wanauangalia mwezi wa tarehe kumi na tano sababu unakuwa wazi tumeelewana eh? na anasema wanachoni kufananishwa huku ni kufananishwa kwa wale watazamaji hii tashbihi iliyokuja hapa ni tashbihi ya wale wenye kuangalia na sio tashbihi ya Allah subhanahu wa ta'ala anayeangaliwa au anayetazamwa kwa nini kwa sababu Allah amesema laisa, laisa kamithlihi shay'un huwa samiul basir kwa sisi ndiyo tunafananishwa vile ambavyo tutakavyomuona Allah siku ya kiyama Allah tujalie tuwe ni miongoni mwa watakaoingia peponi na watakaomuona sawa hakutokuwa na msongamano baina yetu kwamba kila muumini atapata nafasi hiyo na atamuona katika, katika, katika hadithi nyingine atamuona akiwa peke yake vile katika riwaya nyingine atamuona akiwa peke yake hasongamani na mtu yoyote umeelewana eh eh, akullukum yara alqamar mukhliyan bihi mukhliyan bihi maana ukiwa peke yako hakuna ambaye kushughulisha sababu ukitoka leo tarehe ngapi tarehe 15 ule mwezi wa tarehe 15 ukitoka nje unauona we mwenyewe wala wanzi kuonyesha kama ule mwezi wa tarehe moja mwezi mwandamo kwamba kale pale kale pale chini ya mti panda juu shuka chini wazi hadha tumeelewana hapo eh Eh, hal tudaruna biruyati alqamar lailatul badr hivi huwa mnasongamana huwa mnasongamana na kusukumana wakati mnautazama mnauona mwezi wa, wa Lailatul Badri usiku wa tarehe kumi na tano ha? laisa dunahu sahab tena siku ambayo hakuna mawingu siku ya tarehe kumi na tano uliokuwa hauna hauna mawingu yaliyoufunga na kuuziba huo mwezi qulna kasema la hapana huwa hatusongamani wala hatupeani mashaka wala tabu baina yetu kipindi tunauangalia mwezi huo qala mtume sallallahu akasema fa innakum hakika nyinyi meruka kulna eh? tukasema la hapana قال وهل تضامون au qala tudaruna fi ru'yati shamsi fi dhahira je huwa mnasongamana au mnasukumana na kupeana shida na tabu na mashaka fi ru'yati الشمس katika kuona kuliona jua sawa eh? fi dhahira ai nisfi nahar wakati wa nusu ya mchana manake jua la saa sita mchana au saa saba je mnaanza kuitana njoo tuangalie liko wapi laisa dunaha sahab siku ambayo hakuna hakuna mawingu kulna tukasema la hapana hatusungamani wala hatupeani shida katika hilo qala akasema mtume alayhi salatu wassalam fa innakum la tudhammuna fi ru'yati hakika nyinyi la tudhammuna fi ru'yati sawa eh? hakika nyinyi hamtosongamana katika kumwangalia na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala wala hamtopeana shida na tabu katika kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana ikasema kwamba tashbihi hapa ni ya nani ni wanaoangalia na wanaotazama na sio tashbihi ya Allah subhanahu wa ta'ala tumeelewana eh kwa hiyo tume wamefananishwa watakaomuona siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala katika waumini wakiwa peponi namna gani watakavyokuwa wanamuona ni kama vile ambavyo huwa wanauona mwezi wa tarehe kumi na tano sawa siku ambayo hakuna mawingu na jua la saa saba au saa sita na nusu mchana siku ambayo hakuna mawingu فإنكم لا تضامون في رؤيته أو قال لا تضارون أو كما إلا كما لا تضارون في رؤيتهما hamtosongamana na kuhudhuriana baadhi yenu kwa baadhi yenu sawa isipokuwa kama jinsi ambavyo mnavyokuwa mpo huru kila mmoja hamdhuru mwingine katika kuviona viwili hivyo jua la saa saba sawa au mwezi wa tarehe kumi na tano siku ambayo hakuna mawingu hii ni itikadi ya ahlusunna waljamaa أما اعتقاد يا أهل البدعة ashaira wal mu'tazila wao wanadai kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hataonekana siku ya kiyama na waumini watakaoingia peponi wakitoa dalili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema lan tarani akimwambia Musa aliyemuomba amuonyeshe aliyemuomba amwone wa hunaka ahadithu ghairu hadith jarir sema pia kuna hadithi nyingine ambayo sio hadithi ya jarir faminha hadithu abi huraira miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya sahabi jalil abi huraira auradahu ibn abi asim fi kitabihi sunnah ameileta hadithi hiyo ibn abi asim katika kitabu chake as-sunnah akhrajahu ibn abi asim kisoma huko kwenye hashia aleta muhaqiq sema ameitoa hadithi ibn abi asim katika as-sunnah عن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله كلنا يرى ربه يوم القيامة قال كلكم يرى الشمس نصف النهار ليس في السحاب ليس في السماء سحاب قلنا نعم قال كلكم يرى القمر ليلة البدر ليس في السماء سحابة قالوا نعم قال والذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة la tudaruna fi ru'yatihi kama la tudaruna fi ru'yatihima wa sahahahu al-albani fi dhilal al-janna imekuja ni katika riwaya bi Hurairah lakini maana yake ni moja kama ilivyokuja katika hadithi ya Jarir wa mina hadithu Abi Ruzain Abi Ruzain ismuhu Laqit ibn Amir al-Uqayli وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تحقيقه لكتاب السنة أما حسنه الشيخ الألباني حديثه قد تحقيقه كتاب السنة أسمى أخرجه ابن أبي عاصم في السنة عن أبي روزي قال قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربه يوم القيامة قال أكلكم يرى القمر مخليا به قال قلنا نعم قال الله أعلم وحسنه الألباني في ظلال الجنة حسنه الألباني في ظلال الجنة سيكون كتك حديثه مكجة ورواية يا الله أعلم فما الله ليه أنباي أن يجوى زيدي كوى متمون قال رحمه الله تعالى النار daru khuludin lilkuffar tumemaliza habari za pepo na kwamba waumini wataingia humo siku ya kiyama na watakuwa na ziada ya neema ya kumuona Mola wao katika kama ilivyothibiti katika kitabu na kama ilivyothibiti katika sunna mlango unaofuata unaelezea kuwa annaru moto daru khuludi lilkufar ni nyumba ya kuishi milele makafiri ni nyumba ya kuishi milele makafiri wa hiya allati ahbata minha adama nabiyahu wa khalifatahu ila ardhihi lima sabaka fi sabiqi ilmihi وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته أنا سمع الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وهي التي أهبط منها آدم نبيه وهي التي ضمير نرد في نيني kwenye pepo la kwenye pepo ni aljanna hiya allati ahbata minha adama wazi kwamba Allah alimtoa Adamu wapi peponi hakumtoa motoni kwa hiya allati dhamir narudi kwenye pepo kwamba pepo ndiyo ambayo ahbata minha adama nabiyahu Allah alimporomosha kutoka kwenye pepo hiyo Adam alayhi salam nabiyahu ambaye ni nabii wake wa khalifatahu na khalifa wake ila ardhihi kwenye ardhi yake yani kamtoa peponi kumporomosha kumleta wapi kumleta ardhini Allah anasema fakulna habitu minha jamia فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون lima sabaka fi sabiqi ilmi kwa nini Allah amemtoa Adam peponi lima sabaka kutokana na yale aliyotangulia fi sabiqi ilmihi katika elimu yake iliyotangulia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alijua kabla an yakhluqa as-samawati wal ardh kabla ya kuumba mbingu na ardhi alijua kwamba atamuumba Adam na atamweka peponi na yatatokea yale yaliyomtokea Adam ya kukurubia mti na kisha Allah atamtoa peponi na kumleta ardhini wa khalaqa nara ah, habari bali ya, ya pepo inakuja wa khalaqa nara na Allah subhanahu wa ta'ala akaumba moto faaddaha akauandaa huo moto dara khuludin kuwa ni nyumba ya milele liman kafara bihi kwa yule mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala man kafara bihi kwa yule mkufuru Allah subhanahu wa ta'ala Allah ameumba moto kwa ajili yake wa alhada fi ayatihi na akapinga aya zake wa kutubihi na aya hapa inawezekana aya kaunia au sharia wa kutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na mitume wake waja'alahum mahjubina an ru'yatihim ja'alahum Allah akawajalia na kuwafanya dhamiri narudi kwa makafiri e eh, ja'ala al-kuffara Allah amejalia akawajalia makafiri mahajubina kuwa ni wenye kuzuiliwa wenye kuziwiliwa wasione eh anruyatihi mahjubina wenye kuzuiliwa wasimuone Allah subhanahu wa ta'ala kwa makafiri siku ya kiyama hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala katika sharh asema Allah anasema muallif rahimahullah ta'ala إن من أهل العلم من قال إن الجنة التي كان فيها آدم هي الجنة المعروفة التي خلقها الله للمؤمنين ومن أهل العلم من قال إنها جنة غيرها أسمى الإمام أحمد بن النجمي Allah ta'ala kwamba inna min al-amin ahli al hakika katika wanawachuoni man qala wapo wanaosema innal jannata hakika pepo allati kana fiha adam ambayo Adamu alikuwa ndani yake kabla ya kutolewa na kuletwa ardhini. Hiya aljannatul maarufa ni hii hii pepo yenye kufahamika. allati khalaqaha Allah pepo ambayo ameiumba Allah lilmu'minin kwa ajili ya waumini wa min ahli ilmi man qal na katika wanawachuoni wapo wenye kusema innaha jannatun ghayruha hakika hiyo pepo ni pepo nyingine innaha hakika hiyo pepo jannatun ghairuha ni pepo nyingine si hii ambayo tunayo ijua sisi sasa hivi pepo hiyo ni pepo nyingine kabisa ama hii tutakayoingia na tunayoeleza ndani ya Qur'an na Sunna si ile ambayo aliyokuwemo Adam alayhisalam hizi ni kauli mbili kauli sahihi ni ipi anasema Sheikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi rahimahullah ta'ala wal qawl al-awwal huwa al-asah na kauli ya kwanza ndiyo sahihi zaidi na hapa anataka kumaanisha kwamba kwamba na kauli ya kwanza pia kauli ya pili pia na yenyewe ina nao mina mina siha lakini ya pili ni, sah ni sahihi zaidi bidalili anna Musa alayhi salam dalili yake ni kwamba Musa amani ya Allah iwe juu yake lamma laqiya assalam lamma laqiya adam alipokutana na adam wahajahu biqauli na akamsimamishia hoja eh, kwa kumwambia maneno yake anta abuna wewe ni baba yetu anta abuna adam wewe baba yetu adam alladhi khalaqaka Allahu biyadihi ambaye Allah amekuumba kwa mkono wake wa nafakha fika min ruhihi na akapuliza kwako wewe roho yake fama hamalaka an akhrajtana nini kilichokufanya wewe ututoe sisi wa nafsaka na kuitoa nafsi yako yani kujitoa wewe mwenyewe minal janna kutoka peponi qala lahu adam hapa adam hakumpinga akamwambia ah, pepo ambayo niliyokuwemo mimi sio hiyo ambayo mtakaoingia nyinyi hakumpinga yeye akamwambia tu anta musa wewe ni musa alladhi kallamaka rabbuk ambaye amekusemesha Mola wako moja kwa moja bila wasita min warai hijab tena nyuma ya pazia lam yaj'al bainaka wa bainahu rasulan min khalqihi wewe si ndiye yule ambaye Allah kakusemesha moja kwa moja lam yaj'al bainaka wa baina hakuweka baina yako na yeye rasulan mjumbe wa kufikishia maneno min khalqihi katika viumbe wake wa anzala alayka taurata na Allah akaishusha kwako wewe Taurat qala naam akasema ni mimi qala fama wajadta dhalika fi kitabillah anna dhalika kainun min qabli an ukhlaq fama wajadta hivi ukupata dhalika jambo hilo ambalo lilonitokea mimi fi kitabillah yani jambo la yeye kutolewa peponi eh? fi kitabillah hukupata limeandikwa katika kitabu cha Allah anna dhalika kainun kwamba jambo hilo lazima litokee min qabli an ukhlaq kabla ya mimi kuumbwa kwamba hii ilikuwa kadar kaunia lazima ingetokea qala naam Musa akasema ndiyo qala fafima talumuni sasa katika kitu gani fafima e eh, fafimadha kwenye kitu gani talumuni unanilaumu sawa eh? akasema fi shay'in qad katabahu Allahu alayya qabla an yakhluqa as-samawati wal arda fa hajja adam Musa Asema hivi unanilaumu fi shay'in kwenye kitu ambacho kad katabahu Allahu alayya Allah alikwisha kiandika juu yangu kama kitanitokea sina jinsi ya kuweza kukikwepa tena amekiandika kabla an yakhluqa samawati wal ardh kabla Allah hajaumba mbingu na ardhi Musa akakosa hoja yani hoja Musa ikavunjika kwa hivyo haja Adamu Musa kwa Musa uh, Adam alayhi salam akawa amesimamisha hoja zake kwa Musa na hoja za Musa kwa Adam alayhi masalam zikawa zimedondoka hadithi ni sahihi akhrajahu uh, al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu sasa kwa hapa al-Imam <clears throat> Ahmad bin Yahya an najm rahimahullah wallahu ta'ala alikuwa anataka kuonyesha akwali hizi mbili ipi ni sahihi zaidi na dalili ya hii ambayo ni sahihi zaidi kuliko nyingine anasema wa hadha dalil na dalili hii kafin fi anna aljannata allati ubita minha kafin inatosha kabisa fi anna aljanna kuonyesha ya kwamba pepo allati ubita minha ambayo ametolewa na kuporomoshwa kutoka humo minaljanna he narudi kwenye pepo eh hiya aljannatu allati ni ile ile pepo ambayo yadkhulu fiha almu'minun wataingia humo kwenye pepo hiyo waumini hakuna tofauti baina ya pepo ile na hiyo biqirari adam alayhi salam li Musa alayhi salam fi qawli dalili ni kule kukiri Adam kwa Musa kwenye ile kauli yake Adam kukiri kwa Musa kwenye ile kauli yake falima akhrajtana wa nafsaka minal janna lau kama isingelikuwa ndio ile ile ingelikuwa ndio ile ile eh au isingekuwa ndio ile ile angekataa sema hapana hii sio ile kwa hiyo wala usinilaumu wewe una nyingine ambayo utaingia humo falau kana jannatun ghaira aljannati almarufa lau kama pepo ile ingekuwa si hii tunaoijua au hii inayotambulika lamakanat limahajati Musa faida usingelikuwa isingelikuwa zile hoja za Musa zina faida mahaja bimaana ihtijaji zile hoja za Musa zisingekuwa na faida kimaadamu ndio hiyo hiyo na Adam akasimamisha hoja yake katika upande mwingine wa kadar sawa kwamba hakuweza asingeweza kuiruka kadari ya Allah maana yake ni kwamba hii ndio ile na ile ndio hii na pepo ilikwisha umbwa tangu siku hiyo Allah alipo alipoiumba sisi tumekuja hapa duniani tayari pepo ipo naam قوله رحمه الله وخلق النار قول ياك الله امرهم يعني ابن أبي زيد الخيرواني وخلق النار وعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته ما ذكره صاحب العقيدة هنا قد وردت فيه آيات كثيرة تدل على خلود الكفار في النار Hapa Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Khairawani anaeleza kwamba Allah ameumba moto na akauandaa kuwa ni nyumba ya kuishi milele kwa wale ambao watakaomkufuru Allah na kupinga aya zake na vitabu vyake na mitume wake akajalia hao wenye kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wenye kuzuiliwa na hali ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala anasema shekhe rahimahullah Ahmad bin Yahya an-Najmi ma sahibu al aqida yale aliyataja bwana mwenye kitabu hichi aqidat ibn abi zaid al-qayrawani huna hapa kadewaradat fihi zimepokelewa ndani yake ayatun kathiratun aya nyingi tadullu ala khuludil kufari fi nar aya hizo zinajulisha juu ya kuishi khulud kuishi milele makafiri motoni famin dhalika qaulu Allah ta'ala katika aya hizo ni kauli ya Allah tabarak wa taala muda adhana eh? sawa usize kwanza adhana قال الله تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير وذوقوا فما للظالمين من نصير anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Fatir aya ya 36 mpaka 37 walladhina kafaru hakika wale ambao waliokufuru wakampinga Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake lahum naru jahannam hawa malipo yao yatakuwa ni kuingia katika moto wa jahannam la yuqda alaihim fayamutu watakapoingia humo hawatomalizwa kwa kufa sawa hawatomalizwa kwa umauti sawa ili wafe la yuqda alaihim bilmauti fayamutu wazi kwamba hawatomalizwa kwamba kitu ukiingia ukiingia motoni unachomwa mpaka unakwisha kabisa sawa roho inatoka mpaka mwili unaisha hakutokuwa na hali hiyo motoni kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha Allah anasema kwa sababu gani liyadhuqul adhab Ngozi hizi zikiisha zikichomeka zikaiva zinatakiwa zije ngozi zingine Allah anabadilisha anawapa ngozi nyingine takuwa katika hali hiyo hiyo makusudio yake liyadhuku adhab ili waweze kuonja adhabu adhaban fawqa aladhab adhabu juu ya adhabu sasa Allah anasema wala yukhaffafu anhum na wala hawato khafifishiwa hiyo adhabu sawa la yukhaffafu anhum hawato khafifishiwa hao makafiri min adhabiha kutokana na hiyo adhabu ya moto e, biimatatihim kwa kule kufishwa kwao kwa kutokuwa na kifo ndani ya moto kadhalika najzi kulla kafur Hivyo ndivyo tunavyomlipa kila mpingaji anayempinga Allah na anayempinga mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kisha Allah akasema akionyesha hali ya makafiri ndani ya moto watakuwa katika hali gani wakati wanaadhibiwa. Wa hum yastarihuna fiha. Ha? Hao makafiri watakuwa wakipiga ukelele wa kuomba msaada yastaghithuna wayadhujjuna fi nnar, wakipiga ukelele wakiomba msaada kwa ukelele mkubwa ndani ya huo moto, wakisema rabbana, e mola wetu, akhrijna na'mal saliha, tunakuomba ututoe katika moto huu kisha uturudishe duniani ili tuweze kutenda matendo mazuri ghaira alladhi kunna na'mal tofauti ya yale ambayo tuliokuwa tukiyafanya katika matendo maovu sawa eh? tofauti na yale ambayo tulikuwa tukiyafanya katika matendo maovu tumeshaona kumbe hali si nzuri huu tutoe turudi duniani tutende mazuri katika taa tofauti na yale tulikuwa tukifanya hapa duniani katika maovu Allah tawajibu awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar awalam nu'ammirkum kwani hatukukupeni umri awalam nu'ammirkum kwani hatukukupeni umri ma yatadhakkaru fihi umri ambao anafaa kukumbuka yani muda ha, muda wa kuisha eh? umri ambao anafaa kukumbuka katika umri huo man tadhakkar yule mwenye kukumbuka ambao wanasema mufassirun mwalimu wa Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala umri uliokusudiwa hapo qila 40 sana wa qila 60 semekana ni miaka sawa na ikasemekana kwamba ni miaka miaka sitini awalam nuammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar ja'akum an-nadhir na akakujieni muonyaji akakujieni muonyaji ambaye ni mtume Muhammad an-nadhir huna ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam akakujieni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kukuonyeni kisha mkampinga na umri wote huo wa miaka arobaini wengine wakafika 60 wengine wakazidi ukawa ni umri wa kufanya maovu tu hakuna mlilofanya sasa leo ndio mnataka mtolewe motoni hali ya kuwa mmepewa muda mrefu wa kufanya mema au kama umefanya maovu basi utubie Allah anasema fadhuku basi onjeni enyi makafiri famali dhalimina min nasir hatu madhalim hawato kuwa na wenye kuwa nusuru madhalim hawato kuwa na wenye kuwa nusuru amenukua alimamu Taba rahimahullah ta'ala ah, hadithi kutoka kwa katika tafsiri yake kwenye aya hii pale ilipofika awalam nu'ammirkum ma tadhakka ma yatadhakkaru fi man tadhakka hadithi kutoka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an qala qala رسول الله idha kana يوم القيامه اذا كان يوم القيامه nudi siku ya kiyama itakapofika atakuja mwenye kunadi atanadi ataita aina abnau asitin wako wapi wale watoto walio fika umri wa miaka 60 ha wako wapi wale watoto waliozaliwa wakapewa umri mpaka wakafika umri wa miaka 60 sikio mtu wa, mtu wa miaka 60 anaitwa mtoto Tumeelewana eh? Eh. <clears throat> Anasema al-Imam الطبري رحمه الله وهو العمر الذي قال الله فيه awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fi man tadhakkar huo ndio umri ambao Allah alisema hivi hatukukupeni umri ambao katika umri huo angeweza kukumbuka ndani ya umri huo yule mwenye kuweza kukumbuka yule mwenye kuweza kukumbuka sababu ushafanya haya kufanya bado kijana mdogo ushafika utu uzimani mpaka miaka 40 miaka rejea kwa Mola wako anza kufanya toba shikamana shikamana na ibada kwa sababu mtu mwenyewe anasema amaru ummati ma baina 60 wa 70 umri wa watu wangu ummati wangu wakiishi sana basi ni kati ya 60 na sabini na ni wachache ambao watakaovuka hapo. Sasa so, huu ni muda wa kutubia. وقال الله سبحانه وتعالى وقال الذين في النار siku ya kiyama wale walioko motoni makafiri watasema lihazanati jahannam hawa ni minal mustakbirin wale waliofanya kibri wasisikilize ukumbusho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake watawaambia wale wahazini wa moto wa jahannam ambao ndio wanafunguo za, za jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adhab enyi mliosimama katika milango hii ya moto huu wa jahannam muombeeni Mola wenu atukhafifishie yukhaffif 'anna atupunguzie yauma min al'adhab walau siku hata moja katika siku za duniani atupe siku hii moja katika siku za duniani ambayo hatutoadhibiwa tutapumzika watajibu nini hmm? qalu watasema khazanatu jahanna awalam taku taatikum rusulukum bil bayyinati awalam taku taatikum hivi hawakuwa wakikujieni rusulukum mitume wenu bilbayinati wakiwa na ubainifu ayat walbarahin aya na hoja na burhan wakikwambia hili yalifai hili linafaa acheni hiki shikeni hiki qalu bala watajibu ndiyo qalu watasema fad'u wama du'aul kafirina illa fi dhalal sasa basi ombeni nyinyi na haikuwa dua za makafiri isipokuwa zipo katika upotevu maana hamtokubaliwa maombi yenu hamto kubaliwa maombi yenu hizi aya zote hizi alif amezileta eh, Sheikh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah kuthibitisha namna gani kwamba makafiri wataishi motoni milele Allah anasema inna lanansuru rusulana hakika sisi tutawanusuru wajumbe wetu hakika sisi tutawanusuru wajumbe wetu wale tuliowatuma sio wao tu walladhina amanu na wale walioamini fil hayati dunia hapa duniani kuna mitume walikufa sawa waliouawa katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala nini maana ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema inna lanansuru rusulana walladhina amanu maana yake wanasema wanawachuoni kwamba inna lanansuru rusulana miongoni mwa tafsiri lanansuru rasulana أي محمد صلى الله عليه wasallam sababu so, mtume alayhi salatu wasallam alinusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika vita vya vya Badri eh katika vita vya vya vya Uhud katika vita vya Ahzab vita vyote vilivyopigana mtume alayhi salatu wasallam alinusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum sehemu nyingi Allah amekunusuruni pamoja na mtume alayhi salatu wassalam kwa hiyo hii ni moja katika tafsiri lakini inna lanansu rusulana makusudia hapa kwa maana ya dini rusulana kwa maana ya kile tulichokituma tutainusuru dini yetu hata katika ile jili na umma ambao walimuua au waliwaua watume wao bado Allah subhanahu wa ta'ala aliinusuru dini na kuwanusuru wale ambao waliowaamini wale mitume na dini ikaendelea kuwepo pamoja na mitume wamekufa tumeelewana eh? na dini ikaendelea kuwepo pamoja na mitume wamekufa walladhina amanu na wale walioamini fil hayati dunya katika maisha ya dunia wa yauma yaqumu al-ashhad wa yauma yaqumu al-ashhad ay al-ashhad bi maana al-malaika wanabiyun na siku ambayo watasimama malaika na mitume sawa eh? wakitoa ushahidi dhidi ya wale waliokuwa wakimkadhibisha mtume alayhi salatu wassalam kadhalika imekuja al-ashhad kwa maana ya waumini wakitolea ushahidi pia dhidi ya wale waliokuwa wakimkadhibisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yauma la yanfa'u dhalimin ma'dhiratuhum siku ya kiyama ni siku ambayo madhalim udhuru wao hautowanufaisha madhalim udhuru wao hawato hautowanufaisha ni makafiri walahumun la'natu na yao siku hiyo itakuwa ni laana walahum su'ud dar na kadhalika pia watakuwa na mwisho mbaya su'ud dar ay al-aqibati sayyi'a fi ad-dar al-akhirah wa hiya an-nar al-aqibatu sayyi'a fi ad-dar al-akhirah wa hiya an-nar mwisho mbaya katika nyumba ya akhira ambao ni nini ni moto wa jahannam hii ilikuwa sura Ghafir aya ya 49 mpaka 52 وقال سبحانه وتعالى na Allah subhanahu wa ta'ala akasema pia katika sura Zukhruf aya 77 mpaka 78 wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk na watu wa motoni watanadi siku ya kiyama wakiwa motoni wakisema ya malik huyu maliki huyu ndio huyu khazanatu jahannama eh? hapa ametajwa katika nyingine ametajwa kwa jina lake مالك بمعنى خازن النار يا مالك اي مالك مولي ملائكة ويو ليقضي علينا ربك بس مولاوكو اتفيش ليميتنا مولاوكو اتفيش يميتنا ربك wanasema mufasirun الإمام alimamu رحمه الله fadhukira anna malikan la yujibuhum fi wakti hili fi wakti qilihi imetajwa kwamba Malik huyu malaika huyu hadhi jahannam wajibu wakati wanaongea atawapa muhula mrefu fi wakti qilihim lahu dhalik wayadauhum alfa amin baada dhalik atawaacha miaka elfu moja baada ya hapo thumma yujibuhu kisha atawajibu sawa eh? kisha atawajibu atasemaje qala innakum makisun hakika nyinyi mtakaa humo humo milele hamtotoka baina ya jawabu la mali na maombi yao miaka mingapi miaka alfu moja kisha anambia nyinyi mtaishi humo humo milele hamtotoka laqad jinakum bilhaqqi kwa hakika tulikuijieni tulikuleteeni haki yani Qur'an walakin aktharakum lilhaqi karihun lakini wengi wenu kwenye hiyo haki mlikuwa mnaichukia nyinyi wengi wenu kwenye hiyo haki mlikuwa mkiichukia waqala taala na Allah akasema katika suratul mu'minun aya ya mia na tatu mpaka mia kumi na moja waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun yule ambaye mizani yake itakuwa ni hafifu ni nyepesi kutokana na matendo yake madogo au hakawa hana matendo mema faulaika alladhina khasiru anfusahum hao ndio ambao watakuwa nafsi zao wamezipatisha hasara nafsi zao yaani nafsi zao zilipata hasara fi jahannam khalidun hawa wataishi motoni milele wataishi motoni milele talfahu wujuhahum unnar Allah subhanahu wa ta'ala atazichoma nyuso zao kwa moto uliokuwa mkali wa hum fiha kalihun na wao katika huo moto watakuwa ni wenye kukasirika eh, nyuso zao zitakuwa zimenuna hawatakuwa na furaha alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadhibun Allah atawaambia alam takun ayati hivi hazikuwa aya zangu tutla alaikum zinasomwa juu yenu fakuntum biha tukadhibun na nyinyi mkawa ni wenye kuzipinga qalu watasema wale watu wa motoni rabbana ghalabat alaina shiqwatuna watasema watu wa motoni e mola wetu mola wetu hakika kad qamat alaina alhujja hoja zilitusimamia walakin kunna ashqa sisi tulikuwa ni waovu zaidi ulituzidia sisi uovu wetu na uasi wetu ulituzidia wa kunna qauman dhalin na tukawa ni watu tuliopotea ni watu tuliopotea kwa hiyo kunna ashqan nas min an nanqada laha wa nattabi'aha fadhalalna anha walam walam narzuqha walam nurzaqha kwamba sisi katika hii imekuja katika Qurtubi eh? sisi tulikuwa ni watu tuliopotea zaidi waovu zaidi tukawa hatukuweza kufuata huo uongofu uliotuagizia kupitia aya zako tukawa tumepotea tusiufuate uongofu huo Allah akawa hakuturuzuku ukawa hatukuruzukiwa uongofu huo kisha Allah akasema e, wakasema sasa kumwomba Allah rabbana akhrijna minha mola wetu tutoe katika huu moto utulete katika nyumba ya dunia tutoe katika huu moto utulete katika dunia utulete duniani fa in udna ikiwa kama tutarejea wazi fa in udna ikiwa kama tutarejea kufanya yale ambayo tuliyokuwa tukiyafanya mwanzoni katika mambo ya ukafiri na kutenda matendo mabaya fa inna zalimun sasa wakati huo tutakuwa ni madhalim kweli kweli tunaostahiki kuingia katika adhabu hii naelewa maneno maneno ambayo natakiwa zingatiwe sana sababu habari hizi ni majibizano baina ya watu wa motoni na Allah subhanahu wa ta'ala lakini je maombi yao yatakuwa hivi baada ya kiyama tutarudi kweli duniani hamna kwa ukiwa wewe bado unafanya matendo mabaya fahamu kwamba wakati wa kutubia ni huu ili hichi kipindi hichi kisikukute qala baada ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awarejeshe duniani ili waweze kufanya mazuri na kumwahidi kama watarejea kufanya yale waliokuwa wakiyafanya katika ukafiri na uovu basi wakati wao watastahiki kuwa madhalim na kuchomwa Allah atasema sa'u fiha yani uqudu finnar nyinyi bwana kaeni humo motoni A'udhu billahi minan nar. Wala tukallimun. Wala msirejee kuniuliza uliza tena maswali. Ila taudu ila sualikum. Wala msirejee kwenye maswali yenu. Fa innahu la jawaba lakum indi. Hakika mimi sina jawabu tena la kukujibuni. Sababu ni maswali ambayo hayakusaidieni aslan. innahu kana fariqun min ibadi Allah anawakumbusha watu wa motoni makafiri hakika huko duniani kulikuwa na kikundi katika waja wangu yakuluna wanasema rabbana amanna mola wetu hakika sisi tume, tumeamini tumekuamini waghfir lana basi tunaomba utusamehe sisi madhambi yetu warhamna na utuhurumie wa anta khairu rahimin na wewe ndio mbora wa wenye kuhurumia fatakhastumuhum sikhriya nyinyi mkafanya jambo la kuwadharau wale watu wale waamini na waliokuwa wakiniomba mimi msamaha fatakhastumuhum sikhriya sikhriya hata ansaukum dhikri mpaka kile kiburi chenu cha kuwafanya wale ni wapumbavu na kuwachezea shere kukakusahaulisheni nyinyi utajo wangu wa kuntum minhum tadhakun nanyi mlikuwa mkiwacheka wale waumini Hivi ndivyo ambavyo watu wanaofanya maovu. Bona unafanya mema, mtu anakucheka na kubeza. Eh, mtu anasema angalia mtu ana madevu kama beberu. Eh? Anakata suruali kama njiwa. Hao anavaa kimini. Na mfano haya katika mambo ambayo hata baadhi ya Waislamu wanafanya hivyo. Allah anasema kuntum minhum tadhakun. Mlikuwa mkiwacheka hao kufuata matendo mazuri. Allahu musta'an. Allah anasema inni jazaituhumul yawma bima sabaru. Hakika mimi leo nimekwisha walipa hawa waumini kwa kuwaingiza peponi kwa sababu ya yale mauzi walioyapata kutoka kwenu wakasubiri. Mauzi walioyapata kutoka kwenu wakasubiri. Kwa sababu ya yale waliosubiri kutoka eh, kutoka katika nafsi zao ambazo zinawalazimisha wafanye maasi lakini wao wame wamesubiri. Kadhalika pia kutokana na ile subira aliyoifanya katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala sababu kuna subira ya maasi na kuna subira ya nini ya taa kama kuisubirisha nafsi yako isifanye maasi kadhalika pia kuisubirisha nafsi yako isi ya eh, kuisubirisha nafsi yako katika taa ili iweze kuendelea kufanya taa sasa kuna watu wanafanya taa lakini inafika wakati anaacha ameshindwa subira kuvumilia katika hali ya kufanya taa kadhalika pia kuna wengine eh wanashindwa kusubiri wasiingie katika maasi wajikuta wameingia katika katika maasi kama mtihani aliopewa wavuta sigara na na wanywa pombe anaweza akaacha mwezi wa Ramadhani lakini mwezi wa Ramadhani ukiisha tu anarudi tena kwenye pombe anarudi tena kwenye sigara hao vuta sigara wengine wanaacha wanafunga mchana mzima lakini adhana tu Allahu akbar mwadhini akiadhini wanafungulia sigara kwa subira inawashinda anahum humul faizun kwamba hao ndio wenye kufuzu إن هذه الآيات لأعظم دليل على ما ذكره المصنف من خلود أهل النار فيها Nasema aya hizi ndio dalili kubwa juu ya zile ambazo taja musannif zinazoashiria kuishi watu wa motoni milele. Wao ni makafiri wa annahum mahjubuna an ru'yatihi subhanahu wa ta'ala fil akhirah na kwamba wao watazuiliwa kumwona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Naktafi bihadha wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين